Die brief van Jakobus, Jakobus hoofdstuk 1 Van Jakobus, een dienaar van God in Heer Jezus Christus, aan die twaalf stammen wat oor die wereld verspreid is, groete. My broers, jullie moet baie blij wees wanneer allerlei beproevings oor jullie kom, want, soos jullie weet, als jullie geloof die toets staan het, stel dat jullie in staat om te volhard. hart en die volharding moet end uitvolgehou word sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Wat God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. 'n Gelowige wat arm is, moet hom daarom verheug dat hy sy aansien in God het. En een wat ryk is, dat hy voor God gering is want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei dit die plante groei. Die blomme val af en die pragt is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede deur vergaan. Gelukkig is die mens wat 'n versoeking standvastig bly. As hy die toets teer staan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Iemand wat 'n versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie. Wat God kan nie verlei word nie. En self verlei hy niemand. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie jouself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons om dit so te stel eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tuur en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het. Want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Egte en suiwer godsdienst vir God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.